Սիրելի հեղինակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ 1952 թվականին ՄԱԿ-ը դեկտեմբերի 3-ը հռչակեց հաշմանդամների միջազգային օր։ 2006 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանը միացավ հաշմանդամների իրավունքների կոնվենցիային։ 2008 թվականին Հայաստանում ստեղծվեց հաշմանդամություն ունեցող անվան հարցերով զբաղվող ազգային հանձնաժողով։ Այստեղ ապրում է տարբեր տեսակի հաշմանդամություն ունեցող 650 միլիոն մարդ։ Հայաստանում 170 հազար, Արցախում 800 Պատասխանատվություն ունեցող անձնակցերով զբաղվող հեղափոխական դաշնակցությունների նպատակն է աշխատանքների իրավունքների պաշտպանությունն ու նրանց համար մատչելի պայմանների ապահովումը։ Դեկտեմբերի 3-ին Արցախի Հանրապետության մարդուհիների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը հանդիպեց հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ, որն է հանդիպման նպատակը։ Պարոն Բեգլարյանը դեռ մանկության տարիներին է փորձել տեսողությունը, թերևս հենց միջոցառմանը մասնակցող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները իրենց խոսքում մի քանի անգամ շեշտեցին, որ ով ով եթե ոչ Արտակ Բեգլարյանը ավելի լավ կհասկանա իրենց ուժով հարցերն ու խնդիրները։ Արտադրության հարցերի եւ աշխատանքի նախարար Սամվել Մանեսյանը իր ելույթում նշեց, որ չնայած բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվել հաշմանդամների առողջության վերականգնման եւ մի շարք այլ հարցերի լուծման համար, սակայն համատարքը դեռևս ավելի քննաշատ ունի։ Հիմնական ծրագրերը, որոնք իրականացվում է պետության կողմից, դա այն ծրագրերն են, որոնք փոխհատուցում են աշխատունակության կորուստի պայմաններում եկամուտ ստեղծելու հետ բաց։ Մասնավորապես խոսքը վերաբերվում է կենսաթոշակային համակարգի աշխատանքին, խոսքը վերաբերվում է տարբեր նպաստների տրամադրմանը։ Նպատակը այն եկամուտները, որոնք որ մյուս հավասար պայմանների դեպքում կստեղծեին մարդիկ, որոնք ունեն հաշմանդամություն, այդ եկամուտները փոխհատուցելու խնդիր է լուծվում։ Ինչպես նաև իրականացվում են բազմաթիվ ծրագրեր, կապված մեր հաշմանդամների կենցաղային օժանդակ պարագաների տրամադրման, հանգստի կազմակերպման եւ առողջության վերականգնման հետ։ Բազ ծրագրերը բազմաթիվ են։ Մենք կարևորում ենք նաեւ այն ծրագրերը, որոնք նպատակային ուղղված են մեր հաշմանդամներին աշխատանքով ապահովելու։ Ունենք զբաղվածության ոլորտում ստակ ծրագրեր զուտ հաշմանդամ մեր հայրենակիցների համար, որոնք կապված են աշխատատեղի հարմարեցման հետ, որոնք կապված են նոր ունակություններ ձեռք բերելու այդ համապատասխան միջոցառումների կազմակերպման։ Իհարկե, այն իդեալական վիճակից դեռ մենք հեռու ենք, բայց ես հավատացնում եմ, որ ամեն տարի թե ձեզ հետ համագործակցելով, թե մեր հնարավորությունների սահմաններում եւ նոր գաղափարներ գեներացնելով այդ ուղությամբ քայլեր ձեռնարկվում են։ համակարգները գործում են, իրավական համակարգը գործում է, հնարավորին չափ, այսինքն ինչքան որ այսօրվա մեր պայմանները ներում է, իհարկե իդեալականիստներից եմ ասում հերո ենք, բայց ինչքան որ ներում է, կարողանում ենք օգնություն տրամադրել հաշմանդամներին։ Իրավական դաշտը լրիվ ապահովված է եւ եւ գործում է համապատասխան բոլոր ստատյաներով առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչ Կարինե Աշոտյանը հանգամանորեն պատմեց, թե առողջապահության նախարարությունը արտահիվանդանոցային ինչ ծառայություն է մատուցում հաշմանդամներին։ Ունենք անկողնային հիվանդների տնային այցեր, կենտրոնական նյարդային ախտահարումով հիվանդների ամպուլատոր վերականողական ժողովրդություն, հեմոդիալիզի անցկացում, օրտեզավորում եւ կողսետավորում։ Սրանք բոլորը արտահիվանդանոցային ծառայություններ են։ Սրան զուգահեռ ունենք նաեւ հիվանդանոցային բուժօգնության ծառայություն, բնակչության առանձին հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց բուժօգնություն, որից 25%-ը տրամադրվում է մանկական հաշմանդամ երեխաներին, ինչպես նաեւ մինչեւ 18 տարեկան երեխաներին բժշկականների բժշկական ծառայությունների իրականացում, սրա 1.5%-ն է տրամադրվում եւ վերականգնողական բուժօգնություն, որով դուք գիտեք ինչեր է արդեն կատարվում հաշմանդամների համար։ որպեսզի արցախում ապրող հաշմանդամները իրենց լարժեք մարդը զգան։ Կենտրոնը գիտեք, բոլոր Ստեփանակերտցիները ինչ ենք դրամատրվեց, հիմա մաքսիմալ իր մաչելությունը ունի ու մաքսիմալ իր աշխատանքները կատարումը, կարծում եմ մաքսիմալ թվով հաշմանդամություն ունեցող սկսած նորացիներ, երեխաներ, հասակավոր բուժվողներ եւ ծերեր, որոնք 70 եւ ավելի տարիների կյանք են անցել եւ տարապում են ունեն խիստ հաշմանդամություն կապված իրենց առողջական խնդիրների հետ։ 1000 ու ավելի այցելուներ են ունենում տարվա կտրվածքով եւ վերականգնական կենտրոնը տալիս է եւ ստացիոնար բուժում եւ ամբուլատոր եւ մոտավորապես 150 հաշմանդամություն, ծանր հաշմանդամություն ունեցող մարկանց մենք կատարում ենք տնային այցելություն։ Վերականգնական կենտրոնը Ճիշտ է, ունի շենքային գերազանց պայմաններ, բայց ամենակարևորը, որ ունի պրոֆեսիոնալ մասնագետներ, որոնք չեն զիջում տարածաշրջանի որևէ կենտրոնի հետ, ես որպես պաշտոնապես ասում եմ որպես մասնագետ, չենք ասում ավելին կարանք անենք, բայց ոչ մեկից պակաս չենք անում։ Իսկ շենքային պայմանները բնականաբար ված շենքում էլ կարանք անենք մաքսիմալ մեր հնարավորությունը։ Ապագայում կլինի ավելի լավ շենք, ավելի շատ մարդկանց կբուժենք, ավելի շատ մարդկանց հետ կաշխատենք իրենց ինտեգրացումը հասարակության հետ։ Երկու տարի առաջ բացվեց աուտիզմի խնդիրներով երեխաների կենտրոնը եւ աշխատում ենք այդ խնդիրներով երեխաների հետ։ Փորձում ենք ելի լինել ոչ պակաս, քան տարածաշրջանում նման խնդիրներով աշխատող որևէ կենտրոնի հետ մենք ունենք մեծ պոտենցիալ եւ ես ուզում եմ որ կոչ անեմ բոլոր հասարակական կազմակերպությունները որ միանանք իրար ու աշխատենք անկախ նրանից դա հասարակական կազմակերպությունա, պետական կառույցա։ Մենք վերականգնողական կենտրոնը սկսել ենք հենց որպես հասարակական կազմակերպություն, որպես բարեգործական ծրագիր եւ ընդամենը 3 տարի աշխատելուց հետո շատ ողջորությամբ ընդունեց առողջապահության նախարարության համակարգում եւ մինչեւ այսօր աշխատում է առողջապահության համակարգում։ Մենք համագործակցում ենք միջազգային կազմակերպությունների հետ եւ դոնորների հետ, բայց բոլորը դեռ գիտեմ այդ խնդիրը ունեն կապված քաղաքական վիճակից, որ մեր մոտ մեծ ծրագրերը տեղ չեն գալիս, բայց մենք միասին կարանք շատ բան անենք։ Եթե մենք միասին լինենք, տեղեկացված լինենք, ով ինչով է զբաղվում, հաստատ կրկնօրինակ չենք անի, հաստատ միասին կիմանանք ավելի բացը որնա եւ օգտագործեք խնդրում եմ վերականգնողական կենտրոնը ունեցած հնարավորությունները Я очень рада встречаться с вами. Я хочу видеть вас всех. Мы уже в этом году отмечали 25-летие. Большое спасибо правительству, соцобеспечению, всем спонсорам за помощь. Я хочу сказать, мы инвалиды по слуху просим национальному собранию принять закон, поправить закон насчет того, что было телевидение с переводчиком. Первый канал, телевидение, новости с переводчиком в чтобы они видели и смотрели новости Карабаха. տարածքներ նրանց առօրյայում, այսօ նմանատիպ մի շարք հարցեր անդրադարձավ բգչանուն հազարակական կազմակերպության նախագահ Իրինա Քեշիշյանն։ Այդ երեխաները ինչքան ժամանակով լինում են մեր մոտ, իրանք իրանք շատ երջանիկ են զգում, քանի որ դա ոչ բժշկական է, ոչ ստիպողական ինչ-որ դասեր է, այլ իրենց առօրյան ավելի հետաքրքիր եւ արդյունավետ դարձնելու համար։ Իրենք զգում են մեր աջակցությունը դեպի իրենց եւ մեր սերը ձգտում են ավելի երկար մնալ մեր մոտ եւ աս չընդունում դասերը գրեթե։ Մեր նպատակն է, որ մենք ընդլայնենք մեր գործնայության շրջանակները եւ կարողանանք ավելի երեխաներ ընդգրկենք։ Ցավոք մեր տեղը շատ փոքր է եւ չենք կարողանում այդքանը իրականացնել ներկա ժամանակ, բայց հուսով ենք, որ կաջակցեք օգնությամբ մենք կարողանանք ավելի անենք մեր երեխաների համար։ Մեր նպատակն է հենց օգնել եւ կրթության ոլորտին եւ ծնողներին այս հարցում։ Բայց ես մտածում եմ, որ պետք է ավելի շուտ խոսենք խնդիրների մասին ու առաջի խնդիրը, որ ասել եմ, դա հենց իրավունքի իրազեկվածության խնդիրն է։ Երկրորդ խնդիրը կարծում եմ, որ սրա մասին արդեն պիտի խոսենք, դա բռնությունն է։ Բռնությունը բոլոր տեսակներով, սկսած պրոստը իzdivательstvaից ու վերջացած սեռական բնույթի բռնությունից, որը գոյություն ունի, ես կարծում եմ, որ վերջի վերջում մենք պիտի սկսենք նաև այս խնդիրների մասին խոսել։ պետք է կոնկրետ ծրագրեր ստանան եւ ոչ թե հկնները։ Եվ նույնիսկ մենք պահանջ չունենք, թե այդ ստացար այդ գումարը ինչ է արել դրա դիմաց։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի այդ դրամաշնորները տրվեն կոնկրետ ծրագրերին եւ վերջվերջո փոխեք հկները։ Անպայման չէ միշտ նույն հկներին ուղղորդում եք, միշտ նույն հկները ստանում են, ծրագրերը թող մրցեն իրար հետ ոչ թե անձիկ իրենց կապերով, իրենց անօթություններով եւ այլն եւ այլն։ Երկրորդ հարցը, որ շատ կարեւոր եմ համարում, մեր օրենսդրական բացն է։ Ես իհարկե շատ կուզենայի լսել պարոն Օհանջանյանին, թե կոնկրետ ինչ օրենքներ կան, որոնք պաշտպանում են հաշվանդամ երեխայի ծնողի իրավունքները, որովհետեւ ինչպես գիտենք, այս երեխաները շատ մեծ հոգատարություն, շատ մեծ ուշադրություն են պահանջում եւ ծնողը չի կարող եւ աշխատել լրիվ ասենք ռեժիմով եւ իր երեխային հոգ տանել Իսկ այն նպաստը, որ պետությունը տալիս է, շատ չնչին է, որպիսի այդ երեխայի պահանջները բավարար էին։ Ինչքան գիտեմ, հաշմանդամ երեխաների ծնողների իրավունքների պաշտպանության հարցում մենք շատ մեծ բացեր ունենք։ Օրինակ, նույն Ռուսաստանում ծնողը կարող է կես օր աշխատել, եւ պետությունը նաեւ գործատուին է ողջևորում, որպեսզի նա նման ծնողի եւ ընդհանրապես հաշմանդամ մարդուն աշխատանքի ընդունի։ Ես կուզենայի իմանալ մեր օրենսդրության մեջ ինչ ունենք մինչ այժմ եւ ինչ օրենքներ կարող ենք ընդունել, ինչ փոփոխություններ կարող ենք մտցնել, որպեսզի ի վերջո պետությունը եւ հասարակությունը մի միասին լուծեն այդ խնդիրները։ Ի վերջո, եթե ծնողը չի հրաժարում իր երեխայից, իսկ նման նման դեպքեր, որ արդեն սկսում են հրաժարվել այն գլխից, որովհետև պատկերացնում են այն դժվարությունները, որ սպասում է, եկեք բոլորս միասին այնպես անենք, որ ծնողը իրեն մենակ չկա։ շատ երկար մենք խոսում ենք բացատրում ենք ինչ է, ոնց է, ինչ խնդիրներ ունեն եւ դրանով էլ սահմանափակվում է մինչ այս օրը։ Հույս եմ հայտնում, որ չի սահմանափակվելու, քանի որ հաշմանդամության կաշվի մեջ մարդես եւ հասկանում ես, որ ինչքան է դժվար հաշմանդամի համար մեր դաժան հասարակության մեջ։ Մի բան ուզում եմ նշել, որ բնույթը չի փոխվել, սկսած 1994 թվականից եւ լինելով ազգային ժողովի падգամավոր, անընդհատ բարձրացնելով այդ հարցերը, նորից որևէ նպատակի կարծում եմ, որ չեմ հասել, եւ ինչպես Վարդանն է նշել, երևի միասնական ջանքեր են պետք, որ เป զի այդ անջրպետը հաղթահարվի եւ մենք մտնենք մի նոր փուլ, Չեմ ասում, որ ոչ մի բան չի արվել, չի կարելի ասել, որ կառավարության կողմից անուշադրության եք մատնել, բայց կարիքը ունի մի նոր փուլ մտնելու, մի նոր կարգավիճակ մտնելու եւ կարծում եմ միասնական ջանքերով կհաղթահարենք այս անջրպետը։ Ես իմ մասով միանշանակ ասում եմ, որ հետևողական եմ լինելու եւ ուղղակի որպես հաշմանդամ եւ որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, թե ինչքանով կհաջողվի իրական շատ բարդ ոլորտը, խնդիրները պետք է բավականին լուրջ հասկանանք եւ նաեւ միջազգային փորձ ունենանք։ Այսինքն, քանի որ եւ ուրեմն մենք պատկերացնում ենք, որ արդեն ամեն ինչ ապահովել ենք, բայց ուսումնասիրելով միջազգային փորձը, միջազգային չափորոշիչները, հասկանում ենք, որ բավականին լուրջ սկզբունքների հարցեր ունենք։ Ես մի քիչ ուսումնասիրելով նաեւ որոշ չափով այդ եզրահանգման եկել եմ, որ պետք է ընդհանուր ասպեկտը փոխենք մեր մտածողության։ Դա վերաբերում է եւ մեզ աշխատանքներից եւ կազմակերպությունների եւ պետական կառույցների։ Դրա համար եմ մտածում, որ պետք է փորձենք նախաձեռնել այսպիսի քննարկումներ ժամանակի ընթացքում ընդգրկելով տարբեր փորձագետներ, նաեւ ոչ Արցախից, նաեւ միջազգային փորձագետներ, որովհետեւ այլ հայացքով լինենք մեզ օգնեն հասկանանք ինչ կարող ենք անել համատեղ։ վերացնեն իրենց հոգսերը, ապա Հասարակական կազմակերպությունը այն բողակն է, որը կապում է հասարակության մի մասին իշխանությունների հետ։ Մենք ծեր կապեր ունենք մեր հարազատ նախարարության հետ, սոցիալ նախարարության հետ, ազգային ժողովի բազմաթիվ անգամ հանդիպումներ ենք ունեցել, խնդիրները ներկայացնում ենք, բայց ամենակարևորը ուզում եմ ասել, որ սոցիալնախարարության կողմից մի ծրագիր, արև ծրագիրը այդ համակարգիչների ուսուցման եւ դրամադրման այդ ծրագիրը, որի համար ես եւ իմ ընկերների իմ անունից շնորհակալություն եմ հայտնում Միշտ հարցեր, որոնցից մեկն այլ է, Տանցնենք մի քանի հարցի, ես հարցադրումներ եմ նշել։ Շնորհակալություն, որոշ խնդիրներ դուք եք բարձրաձայնել, որոշ խնդիրներ ես կուզեի իմ կողմից հարցադրում անել, քննարկում անել։ Իմ կարծիքով, բայց նաև կուզեի ձեր կարծիքն լսել։ Մեզ համար շատ կարևոր է որպես հիմք նոր փոփոխությունների, որ հաշմանդամների իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիային Արցախը միանա եւ դրա հիմքով փորձենք նոր իրավական դաշտ ստեղծել, միգուցե երբեմն նաև որոշակի սկզբունքներ վերանայել հաշմանդամների իրավունքների պաշտպանության առումով։ Ով տեղյակ է այս կոնվենցիայից, կարող է կարծիք հայտնել, ով տեղյակ չէ, հետի կարծիք հայտնենք, բայց ժամանակի ընթացքում արժե ցանոթանալ եւ մտածենք, թե դրա համար ինչ է պետք։ Օրինակ Տիկին Պետրոսյան, դուք այդ հարցը ինչքան գիտեմ բարձրացնում եք։ Բարձրացրել եմ եւ մենք հանդիպում ենք կազմակերպել ազգային նախագահ պարոն Մուժյանի եւ այն ժամանակ սոցիալական եւ եկեղեցական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Արամ Գրիգորյանի հետ զարմանս մենք համապատասխան դիրքորոշում ենք տեսել։ Իրանք ասել են, որ փուլի մեջ է, մենք ներկայացնելու ենք, բայց մինչև հիմա չի ներկայացած։ Ուղղակի ես կուզենայի անդրադառնալ նախապատմությանը, որովհետև երբ Հայաստանի Հանրապետությունն ընդունվել է հաշմանդամության իրավունքների վարչակարգի հաշմանդամների, Հայաստանի Հանրապետությունը իր վրա վերցրել է Ղարաբաղի տարածքում հաշմանդամ ունեցող, այսինքն տարածել է այդ հռչակագիրը, որովհետև գրեթե նույն ժամանակաշրջանում Ադրբեջանում քննարկելուց այդ հռչակագիրը ընդգծել են, որ չի տարածում Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի վրա։ Եվ Ադրբեջանը նշել է, որ հռչակագիրը չի տարածում։ Ընդունել են, բայց նշել, որ չի տարածում։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը նշել է, որ տարածում է։ Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն իր վրա վերցրել է հիմնական պատասխանատվությունը եւ Արցախի Հանրապետությունը գրեթե անելիք շատ քիչ բան է մնացել։ Ուղղակի դնել քվեարկության եւ կողմ քվեարկության։ Իրականում կարծում եմ Արցախի հանրապետությունը պետք է առանձին միանա։ Այսպիսի կոնվենցիաների պարագայում ուղղակի միանում ենք, չենք վավերացնում։ Օրինակ մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը այդպես եղավ, մարդու իրավունքների պաշտպանության եվրոպական կոնվենցիան եւ այլն, բայց կարծում եմ ամենակարևորը այն է, որ այս կոնվենցիան որպես ներպետական իրավունքի, ներպետական օրենսդրության մի մաս կազմի եւ մնացած իրավական հաստատքները, ակտերը սրա հիմքի վրա կառուցվեն, այսինքն այս կոնվենցիայի տրամաբանության վրա կառուցվեն։ Էլի լրացուցիչ մի հատ կքննարկենք արդարադատության նախարարության հետ, հասկանանք իրենք ինչ են արել, ինչ փուլում է, պարոն Օանջանյան, դուք տեղյակ եք կոնվենցիայի մասով քննարկումներ կան, չկան։ Ինչքան գիտեմ, չէ։ լինել որևէ հասարակական կազմակերպության անդամ, որպեսզի տարբերականներում բարձրացնի սեփականների հետ կապված այս կանոնի հարցերը։ Նրանց յուրաքանչյուրը պարտավոր է ապրել այն գիտակցումով, որից կողքին ապրող ժամանակակ տարողություններով ազնվորությունները նույնպես իրավունք ունեն իրենց զգալ որպես լիարժ मेरा असर नहीं मरने का किसी नहीं का स्थान है जैसा मेरा स्टॉक में उनकी नहीं मेरे शरीर में मार जाता है इनके मैं इनको करा तो दल को उसका नाम ये भागवत मान है कि मैं खाना वर्तमान मुझको रहने देते हैं